paborito nating department, Vitamin C. Chicks. All right. In other words, Babong, Ebony, Babitsky, Bebot, Chichi, Barangge. Tuloy mo na, Joey boy. anyway, Ebot, Ebot. Ebot, Ebot, Ebot. Yung first song natin, dededicate natin sa lahat ng nagngangalang Sunshine, Bek. Teka, meron bang mga pangalan Sunshine dyan? Teka, teka, teka, yung pianista yun, tsaka pianista. Sani. Hindi sa siya yun, Sani. Eh, yung drama, si Anu naman yun. <laughs> Hindi, hindi, hindi. Pero meron. Yun, yun, yun. Yun, yun, yun. Marami doon, no? Yung isa, dalawa, tatlo. Ah, ah, dalawa. Anyway. This is for you, Sanjay. Yeah. Maestro? <sighs> Okay, John. <coughs> Take it away. Sunshine Ang pangalan niya ay Sunshine Sunshine. You. Hello. Pagka lagi siyang amoy araw. Sinasabi ko eh. Kalbahe ito eh. Okay, the second dedication is dedicated sa lahat ng mga... Yung, alam mo nabig, yung mga babaeng medyo hindi masyado ang beauty. Hindi ko ma-explain eh. Oh. Yung medyo... Ito naman si Joe. Teka, teka. Ayaw pa diretsuhin. Eh. Yung medyo... Pangit! Yun! Pangit! Yun! Yun nga! Sa lahat ng pangit! <laughs> okay. At pangit mo Unggoy in love with you <laughs> Biro lang ho yun. Anyway, Maestro, sa lahat naman ng mga babaeng medyo balbon mga beast. Oo. Ito. Tararara. Ang ginagamit niya pala'y aftershave lotion. Beast. Falsies. Siya si Miss Falsies. uh, I mean, I mean sunshine. I know you like it. Yeah. You are the problem. Hanap ka ng mga naka-asul dyan. Next song is dedicated sa lahat ng naka-blue. Oh, sa lahat ng mga naka... Ayun, Jeremy, oh. Ayun, dalawa, oh. Saan? Ayun, nato, sa malayo. Security guard yun, eh. Eh, hindi mo kasi nililino. Okay, mga G. Yeah, marami. Isa, dalawa, tatlo, apat, Ayun, dalawa. Ayun, <laughs> Okay. Good. Sige. Blue, blue, my girl is blue. Blue is her shorts. and pull the shirt too. Flesh, flesh, my girl is flesh. Somebody took away her blue dress. Um, please, uh, cutting serious. Uh, I'd like to sing a song. serious ako eh. Lista mo, series ako eh. Ah, hindi, medyo nadadala lang isa doon. Uh, I'd like to sing this song for for her. She's listening. She's Siya ba yun? Siya? Ba yun? Siya yun? She's listening. Enjoy na enjoy sa'yo yun ah. Ahem. Ahem. Ahem. na naman. There's someone. What? I'm glad you wrote to me. Dear someone, whoever you may be. Sexy ng sexy no? Huh? Send a puto ko cinta. ito na may sira At kung hindi, kaba naman sira Bakit mo nilagay sa sobre yung kutsintas? Bakit mo ba ito?